Atšķirsim uh, savus bībeles un cik šodien ir uh, vasarsvēta diena, apustuļu darbus atšķirsim. Un es dažas rakstīts izlastīšu no pirmās, otrās nodaļas. Un apustuļu darbi. No pirmās nodaļas es izlasīšu 4. 5. pantu, pēc tam izlasīsim 8. pantu un tad no otrās nodaļas apstuļu darbi. Ja? Jums visiem ir bībeles līdzā? Nav. Nākamreiz būs, ne? <laughs> Tad es lasīšu. Un to sapulcinājis viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzālemes, bet gaidīt tēva apsolījumu, ko jūs, tā viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši – Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksiet kristīti ar svēto garu pēc nedaudz dienām. Un astotais pāns. Bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums, un būsit mani liecinieki, kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samarijā, un līdz pašam, paš, pašam pasaules galam. Un otrās nodaļas no pirmā, kad vasaras svētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā, Un piepeš no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja, un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visi tika piepildīti ar svēto garu, un sāka runāt citās mēlēs, kā gars tiem deva izrunāt. Amen. Amen. Dievvārds saka, Jānis Kristī ar ūdeni, bet jūs tiksiet kristīti ar svēto gāru. Un svētā gara spēkā mēs varam visu, un ja mums nav svētais gars, tad mēs esam izžūši, mēs varam cilvēcīgi kaut ko darīt, mēs cilvēcīgi varam šeit stāvēt un kaut ko runāt un būt baigi labi lektori, ja? bet uh, mēs jau esam tie trauki, kas šeit stāv, bet tas darītājs ir Dieva svētais gars. Dievs dod savu spēku, un Dieva spēkā ir pasauli radīt Dieva spēkā, ir notikuši brīnum dziedināšanas un Dievs grib, ka mēs esam viņa liecinieki līdz pasaules galam un tāpēc es aicinu, kad mēs tiešām varam lūgt, mēs varam staigāt uzticībā, mēs varam būt paklausīgi un lai mēs neabēdām svēto gāru, jo bez svētā gāra mēs esam izžūši un mēs vienkārši esam panīkuši. Amen. Es aicinu, ka mēs varam piecelties, mēs Mēs lūksim Dievu, atturiet savus sirdis un ir kādas lietas, nesiet Dievu priekšā, atstāj Dievu priekšā un mēs nāksim pielūksimē, mēs slavēsim un ir lietas, kas varbūt ir nesaprotams, kas jums varbūt liekas savāds vai kā, bet ticiet man, Dievs jūs visus mīl un Jēzus pavēli ir, ka mēs mīlam cits citu un Dievs šo pasauli radīja savā mīlestībā un izglāba savā mīlestībā un Es aicinu, ka šis laiks mums būtu brīnišķīgs, kad tiks sludināts Dieva vārds, uzņemiet to ticībā un lai tā kā sēkla iesēs jūsos. Un es aicinu, ka tiešām atveriet savus sirds un neskatieties uz cilvēkiem, skatieties uz Dievu un lai jūs varat katrs sastapties ar viņu šeit. Tēvs, mēs Tev pasakāmies, kungs, par šo brīnišķīgo dienu, par šo brīnišķīgo laiku, Tēvs. Un paldies Tev, kungs, kad mēs varam nākt kopā, ka mēs varam pulcēties, Dievs, uh, nākt šajā namā, brāļu māsas kopā, Dievs, ka mēs varam nākt meklēt Tavu vajagtās. Paldies Tev, kungs, ka Tu mums dod šo žēlstības laiku, šo žēlstības dienu, kungs, un mēs Dievs atzīstam, ka bez Tevs mēs nespējam nien iekungs. Bez Tev sētais gars mēs esam izžūši, mēs esam vienkārši, mēs esam tukši. Un Dievs, mēs Tev pasakamies par to, ka Tu mums dod spēka, Tu mums dod ticību, ka Tu esi ticības un iesācējs, kungs, paldies Tev, mīļais Tēvs, kad Tu katru, kungs, es šeit atvedz Dievs, un tā nav nejaušība, Dievs. Es ticu, kungs, ka tu katru grib Dievs caur savu vārdu svētīt, ka tu grib Dievs, lai katrs būtu Dievs spēku pilns. Es ticu, Dievs, ka tu grib, lai katrs Dievs no šejienes aiziet piepildīts, apgaismots, iedrošināts, uzrunāts tēvs. Un Dievs piedod, ka mēs esam tēvs bijuši nepaklausīgi. Piedod, Dievs, ka mēs esam grēkojuši gan vārdos, domās, darbos. Tēvs piedod, ka mēs esam tavu sirdi sāpinājuši vai salaužuši Tēvs, piedod Dievs. Mēs esam šeit, kungs, un kādi mēs esam, tādi mēs atnākam, Tēvs. Mēs esam šeit, Dievs, lai, lai nāktu un lai Dievs klausītos uz Tev. Mēs lūdzam, Jēzu, lai Tu šajā brīdī, Tēvs, šķīstī mūs. Šķīstī mūs no visas netaisnības un grēkiem, Dievs. Piedod mūsu grēks, Tēvs. Un mēs gribam, Dievs, savā dzīvē redzēt augļus. Mēs gribam, Dievs, redzēt ticības dzīvē augļus. Mēs gribam, Dievs, redzēt šo spēku, kungs. Tavu spēku, kungs, mūsu, mūsu dzīvē, Tēvs, kalpošanās, Dievs. Mēs gribam, Dievs, šo skrēja noskrīt līdz galam, kā Pāvils rakstīja, Dievs, aizsniegt, Tēvs, saņemt šo godības vainag, Dievs. Es lūdzu, kungs, lai Tu svēti arī savu vārdu, Tēvs, ko tu šodien esi līdz Kristaps sirdī, Tēvs. Es lūdzu, Dievs, lai tu svētī Kristapu, Dievs, lai nekas nav no viņa paša, bet lai Dievs, tavs vārds ir skaidrs, ka tavs vārds ir kā ars abās pusēs griezīgs zobens, Dievs, lai tas pāršķeļ mūsu dvēseli, Dievs, ka tas ir dziļi mūsu sirdīs iespiedies. Un es lūdzu, Dievs, lai tu palīdz, lai mūsu sirds, Tēvs, nav nocietināts, Dievs, lai mūsu sirds nav, Tēvs, ne šīs ceļmāla, ne šie ērši, ne šī akmens, bet ir šī auglīga augsne kur Dievs tavs vārds kā sēka liesēs un es simtkārtīgs augļus. Dievs, es lūdzu, Tēvs, lai mēs no šejienes aizējam, Tēvs, tiešām svētīt. Es vēlreiz lūdzu svētīt, Tēvs. Lai Dievs, Tu, kungs, pagodinies arī uh, pie bērniem tās. Mēs lūdzam, Dievs, lai Tu svētī bērniņus, gan svētdienas skolā lielos, gan mazos, Dievs, lai viņiem šis laiks ir piepildīts, brīnišķīgs, Dievs, ka viņi tās sastopas ar Tev, kungs, ka viņi Dievs zina no Tevs, ka viņi saņem Tevs, un es lūdzu, kungs, lai viņi no turienes aiziet Tevs arī svētīt, Dievs. Es lūdzu, kungs, lai Tu pagodinies arī pie sēdieniskos skolotājiem, lai Tu dod gudrību, mieru, pacietību Tēvs, lai pār visam Dievs ir mīlestība Tēvs, lai Dievs Tavu mīlestību apklāj mūs, Dievs, lai mēs arī esam tie, kas staigā mīlestībā, Dievs, jo Jo ko tas dod, ka mums ir kalpošanas? Ko tas dod, Dievs, ka mums ir viss, bet nav tavu mīlestību? Tas nedara nenieka, Dievs. Tāpēc es tev lūdzu, kungs, lai pirmais mums būtu tavu mīlestību, tēvs, ka mēs mīlam viens otru, ka mēs mīlam tev, tēvs, Tāpēc mēs Dievs ļoti lūdzam, velc mūs tuvāk sev, kungs, velc tuvāk sev, Dievs, lai mazāk ir no mums kaut kas pašiem, lai vairāk ir no Tevis, Jēzus, lai Tu vairāk esi mūsu dzīvēs, Dievs, lai mūsu ticība cēs, kungs, caur Tavu vārdu, lai mēs ieraugam Tēvs, lai mēs varam redzēt ar šīm garīgām acīm Tēvs. Es lūdzu, Dievs, lai mēs sadzirdam gars, ko Tu saki uz mums draudzē Tēvs. Es Tev lūdzu, lai mūsu sirds, kungs, patiešām ir dievišķi atvērtās, ka tur plūst Tavu godību, Dievs, ka Tavu godību izplūst no šī troņa Tēvs un piepild mūsu, kungs. Es lūdzu, lūdzu, Tēvs, ka mēs arī mākam Tev slavēt, ka mēs mākam pagodināt Dievs, ka mēs neskatāmies viens uz otru, bet skatāmies uz Tev, ka mēs, Dievs, izdziedam šīs dziesmas Tev par godu, Tēvs, ka mēs pienesam šo pateicību kā upur, šo lūpas auglu, Dievs, ka mēs pagodinam Tev, ka mēs pagodinam Tev, ka mēs slavējam Dievs, ka atnāk prieks, Dievs, caur slavēšanu, Dievs, kad atnāk prieks, kad iz, ir šī izlaušanās, Dievs, kad ir šīs uzvars, Tēvs, Dievs, ka mēs varam dejot, kā Dāvids dejoja, kungs, ka mēs arī mākam dejot, ka mēs mākam priecāt, priecāties, Dievs, jo Tevī atrastais prieks ir pilnīgs Dievs, Tēvs. Tāpēc mēs Tev lūdzam, kungs, māc mums priecāties, Tēvs. Māc priecāties. Tu redzi, ik viens sirdi, kas ir šeit, Tēvs. Tu redzi, ir sirds varbūt, kas ir salauz, Dievs, ka kāds ir noskums, abēdināts. Dievs, iepriecin, kungs. Es lūdzu, Dievs, lai Tu arī pieskaries, lai atnāk dziedināšana, kungs, lai atnāk atbrīvošanas, Dievs, svētais gars, Tu esi darītājs, Tu esi šeit, Dievs, Tu esi tas, kurš dara, kungs, ne jau mēs, kungs, bet Tu esi tas, kurš dara. Tāpēc mēs esam šeit, Dievs, mēs gribam ticēt un mēs gribam no sirds paļauties, jo tie, kas paļaujas uz Tev, tie atrod spēku Tevī, Dievs. Tiem atjaunojas spēks, kungs, mīļais Dievs, mēs lūdzam, kungs, palīdz mums būt vienotībā, vienotībā un vienprātībā kā draudzē tēvs. Un es lūdzu, kungs, lai tu svētī tēvs, kad mēs aiziesim no šejienes, ka nākamā nedēļa tēvs, katru dienu, ka tā būtu svētīt un piepildīt Dievs, ka mēs neatgriežamies šai pasaules dzīvē, bet ka mēs ejam Dievs kā uzvarētāji, ka mēs ejam gara apgaismot un piepildīt Dievs, ka mēs ejam, kungs, tiešām ticībā, Tēvs, ka mēs ejam mīlestībā, Dievs, ka mēs ejam un iznīcinam tums, Tēvs, Jēzus vārdā, ka mēs varam iznīcināt Tavā vārdā šo tums, Tēvs, padzīt, kungs, tums no mūsu dzīvēm, no mūsu tuviniekiem, Dievs, ka mēs varam būt par svētību cilvēkiem, Dievs, ka mēs varam būt par Tavām rokām, par Tavu mutu, Tēvs, ārpus šī nama, Dievs, ka Tu runā, ka Tu lieto mūsu Dievs, es Tev lūdzu, kungs, izmaini mūsu dzīves, Tēvs, izmaini, Tēvs, ka mēs nebūtu izžūši, ka mēs nebūtu panīkuši, Dievs, atjauno šo spēku mūsos. Dievs, es lūdzu Tavu svaidījumu, Tēvs, par Tavu vārdu. Es lūdzu svaidījumu par slavēšanu, svaidījumu, kungs, par šo vietu, Dievs. Lai Tu svaidi, kungs. Dievs, paldies Tev, Tēvs. Paldies par visu, ko Tu esi iesācis. Un turpin, Dievs, to daru pie katra no mums, Dievs. Es lūdzu, lai Tu svētī Dievu mājas draudz, Tēvs. Svētī dievkopojums, kas būs Jūrmalā, Rīgā, Ogrē, Liepā, Dievs. Pagodinies, Dievs, tur. Izlai savu savu tiešām svētā gara spēku par šīm vietām. Dievs lieto savus kāpus tēvs. Paldies Tev, kungs. Mēs tiešām atdodam slāvu un godu, mēs paaugstinam Tavu vārdu tēvs, jo Tu esi cienīgs, tikai Tu, Dievs, esi cienīgs saņemt visu godu, tikai Tu, Dievs. Paldies Tev, tēvs, Jēzus vārdā. Amen. Tēvs. nekas. Šī ir apžēloto dziesma cauri Amazonas lietiem dāskā. Un šī ir Āzijas dziesma, svētās uguns piepildītā. Katra cilts, katra mēle un tauta, mīlestības dziesmu dziesma. Kad visi kopā dzirdam sava, sava, halleluja, vien Tev. Visi kopā dzirdam sava, sava, halleluja, vien Tev. Vien Tev, visi kopā dzirdam sava, sava, halleluja, vien Tev. Visi kopā dzirdam sava, sava, halleluja, vien Tev. lai tā paceļas pārvēju, ar debes skaņām saplūsto. Lai slāvā atbalsojas katedrāļu toņos un pagrīdas uzticīgajos. No visām dziesmām, kas ir izdziedātas, dažām vien ir lemts pastāvēt. No tūkstošiem mainu zvanu skaņām, neviena neskan patiesāk par šo. Kad visi kopā dzirdam savu slavā, halleluja vien tev. Visi kopā dzirdam savu slavā, halleluja vien tev. Serão salva, salva, aleluia, bem teu. Un visi tumsības spēki, drēb no tā, ko tie dzird. Jo visi tumsības spēki, neviena vara nesbeidzēs. Un visi tumsības spēki, drēb no tā, ko tie dzird. Ju e visi tumsības spēki nevienam vara nesbeidzēs. Kad visi salva, dzinam sava, sava, halleluja, vien Tev. Slava, slava, halleluja, vien vi Ja visi kopā dzinam visums ir spēki, un visi tumsības spēki drēm no tā, ko tie dzird. Jo visi tumsības spēki neviena vārda nespēdzēs. Un visi tumsības spēki drēm no tā, ko tie dzird. Jo visi tumsības spēki neviena vāra nesbeidzēs. Kad visi kopā dziedam sava slava, Halleluja vien Tev. Visi kopā dziedam sava slava, Halleluja vien Tev. Vien Tev, jā, visi kopā dziedam sava slava, Halleluja vien Tev ja vien Tev. Visi kopā dzirdam savu slavā, halleluja, vien Tev. Visi kopā dzirdam savu slavā, halleluja, vien Tev. Vien Tev, visi kopā dzirdam vien Tev. Slavu Tev, Dievs, par to, ka Tu esi labs. Un mēs gribam nākt to priekšā ar pateicības pilnām sirdīm, kungs, par to, ko Tu esi darījis, par to, cik Tu esi labs. Un ziedā Tev slavu, slavu Tās. Jo Tu viens esi cienīgs saņemt visu godu šodien. Tu viens esi tas, kurš mums ir radījis, kurš mums ir uzturējis pie dzīvības līdz šim brīdim. Un Tu viens esi tas, kurš kurš ir cienīgs, ka mēs viņu pielūdzam. Halleluja tās. Halleluja tās. Halleluja. Visi kopā dziedam slāva, slāva. Halleluja vien Tev. Visi kopā dziedam slāva, slāva. Halleluja vien Tev. Viss kopā visi kopā dziedam savu, savu. Halleluja, vien Tev, vien Tev, visi kopā dziedam savu, savu. Halleluja, vien Tev. Kungs, es Tevi godinu. Tavam vārdam dziedu slavu manā dzīvē ienāci. Laimīgs es, jo glābi mani, kungs es tevi godinu, kungs es tevi godinu. Tavam vārdam dziedu slavu, manā dzīvē ienāci. Laimīgs es, jo glābi mani, tu mani izglābi no debesīm nāci tu uz zemi šīs un zemi šīs piekrustam ir, lai glābtu mūs no krusta nevis valstībā, no nevis debes godībā. Kungs, es tevi godinu, no debesīm nāci tu uz zemi šīs, uz zemi šīs piekrustam ir, lai glābtu mūs no krusta nāves valstībā, no nāves debes godībā, kungs es tevi godinu. Kungs es tevi godinu. Tavam vārdam ziedu slāvu, manā dzīvē ienāci. Laimīgs es, jo glābi mani, kungs es tevi, kungs es tevi godinu. Tavam vārdam dziedu slāvu, manā dzīvē ienāci. Laimīgs es, jo glābi mani, tu mani izglābi no debes debesīm nāci tu uz zemi šīs, uz zemi šīs piekrustam ir, lai glābtu mūs no krusta nāves māslībā, no nāves debes godībā. Kungs, es tevi godinu, no debesīm nāci tu uz zemi šīs, uz zemi šīs piekrustam ir, lai glābtu mūs no krusta nāves māslībā, Nāves debes godībā, kungs es tevi godinu, no debesīm nāca tu uz zemes šīs, uz zemes šīs piekrustam ir, lai glābtu mūs no krusta nāves valstībā, no nāves debes godībā, kungs es tevi godinu, no debesīm nāca tu uz zemes šīs un zeme šīs piekrustam ir, lai glābtu mūs no krusta nāves valstībā, no nāves debes godībā, kungs es tevi godinu. Kungs es tevi godinu. Kungs es tevi godinu. Kungs es tevi godinu. Halleluja, Tēvs. Mēs pagodinam Tavu vārdu, kungs, mēs pagodinam Tavu svēto vārdu un mēs sakam par to, ka Tu esi mūsu stiprāk līdz un mēs esam laimīgi, mēs varam teikt sevis laimīgus esam, jo Tu esi mūsu dzīvēs. Halleluja. Svētais, svētais, Tevi pielūdzu. Tev viens sekoju, Tevi mīlu es, mani mīli Tu. Tevi slavēju, Immanuels, Dievs. ieviestu varens, nav neviens kā tu. Svētais, svētais, svētais, Dievs tu varens. su va savais skans, man savais skans, draus uz mūžu, Immanuels, Immanuels, Immanuels. tavs uz mūžu, imanu Labrīt, draudze. Prieks būt pie jums kuldīgā. Priecāties būt svētdienā devkalpojumā? Ja? Es arī. Labi, uzreiz klausīsimies Dievu vārdu. Esat gatavi dzirdēt, jā? Ja? Es gribēju, ka mēs varam atšķirt romiešu vēstuli piekto nodaļu. Un, um, kāda lieta, ko Dievs lika manā sirdī padalīties ar jums? Es ticu, ka Dievs man līdz stāv sirdī priekš jums. Un tā kā, tad es jūs iedrošinu, paņemiet to priekš sevis. Kas šodien ir pa dienu? Vasaras sāka dienu, vai ne? Un es šodien slavēšanā es, tā, es stāvēju un es domāju par to, pateicu, pat cik ļoti, ļoti nozīmīgs ir svētais gars priekš mums mūsu dzīvēs. Vai ne? Patiesībā visa teorija, viss, ko mēs mācāmies, viss, ko mēs varētu lasīt Bībelē, ja tu tā loģiski skaidro, skaidrā prātā varētu pateikt, tad tas ir kaut kas sarežģīts, kaut kas ļoti daudz, tik daudz standarti, tik daudz principi, tik daudz darīt, tik daudz nedarīt, tik daudzas viss tās lietas, un kā visam pareizi izsekot, kā visu pareizi piepildīt, un ir tik daudzas lietas, kur tu pat nezini pilnīgi konkrēti, kur Bībele to nepasaka tā, pilnīgi tieši tas vai tas, vai tev šovakar ēst dasmaizīt, vai tev ēst uh, eh, protasmaizīt, vai, saprot, ir kaut kādas lietas, kur tev ir skaidri bībeli pasaka, ir kaut kādas lietas, kur parāda tikai kādas kopējos princips, un, un kad tu visu to paņem kopā, tad liekas kaut kas tāds, ko ir grūti saprotami to izpildīt, izdarīt, sakotam tā kā vajadzētu, tiešām piepildīt to visu, lai tu varētu būt pilnīgi taisnas Dievu priekšā un tā tālāk. Nes nu, kādreiz par to domājis? Ja tev vienmēr liekas, sāk kristētība, tā ir, tas ir vienkārši. Teorētis, ja tu paskaties uz to, tad ir tik daudzas tās, daudzas visādas lietas, kas ir jāievēro, bet ir tik labi, ka mums ir svētais gars. Jūs zināt, ko svētais gars dod? Un es vienkārši stāvēju nu un es domāju, patiesībā, ja mēs neko nezinām, cilvēks, kurš ir atnācis tikko pie Dievu, kurš neko nezina no Dievu vārdu, bet jau, viņš tik daudz ko no tā spēja piepildīt. Kāpēc? Pēc, ka svētais gars viņu vada. Piektīs, ja tev nav zināšanas, tev trūks kaut kādas zināšanas, atziņas par kaut kādām lietām, tu varbūt nāc šeit svedienā uz dievkalpojumiem, varbūt tu neko nesaproti, ko runā te no priekš, tu aizēji mājās un tu neko neatceries no tā. Bet, ja tev paliek svētais gars, Tā kā Bībelē teiks, jums nevajag, ka kāds jūs mācīt, jo jūs esat saņēmuši svaidību no svētā, un viņš jums māca visas lietas. Viņš pats svētais gars tev māca visu. Viņš pats tev māca, viņš pats tev vada, viņš pats tev dod liecību, ko darīt, ko nedarīt, kur iet, kur neiet, kā dzīvot, kā nedzīvot. Pats svētais gars to dara. Tāpēc pati lielākā lieta, ja tu esi jūtīgs pret svēto garu, ja viņš ir dzīves tevī, ja tu esi kontaktā ar viņu, viss būs labi. Amen. Un tajā brīdī, kad svētais gars, viņš kaut kur sar, sarūktināts, apvainots, aizvainots vai tā tālāk, kad viņš ir nu, noliec viņu malā, nostums, to viņu nevajag un tā, tad tu var cīnīties savos spēkos, cik tu vien gribi. Bet kaut kas nesanāks Un tāpēc vēl jau vairāk. Redzēm, mēs atnākam sēdienā uz dievkalpojumu un mēs jūtamies slikti. Es, ir tā viss. Tas viss nedēļ nodzīvojas, atnāca sēdienā uz dievkalpojumu un likās, tas ir tā, tu esi tā kā, piedodēt, pa māsliem, pa sūdēm, tu esi izvārtījies un atnāca sēdienā uz dievkalpojumu un tu beidzot saproti, kur tu esi bijis <clears throat> un saproti, kāds stāvoklis tev ir un tu jūties vienkārši draņķīgi par visu. Ir viss tā. Un nu, tad tev liekas, es negribu vairs slavēt, es negribu klausīties Dieva vārdu, es negribu neko no tā visu. Es vienkārši jūtos draņķīgi, liekas, es esmu, es esmu Dievu pievīls, esmu cilvēks pievīls, viss ir nepareizi, es atkal esmu izdarījis nepareizi, viss ir slikti, nekas vairs nav kārtībā manā dzīvē. Vai ne? Zinat tās sajūtas? Zinu, ka es varu iedrošināt. Paldies Dievam, tas nozīmē, ka svētais gars ir dzīves tevī. Viņš tev sāk pārliecināt par grēku, taisnību un tiesu. Sātais gars kaut ko tevī dara, kaut ko ceļ augšā. Viņš tev neliek palikt tajā pašā stāvoklī, kurā tu biji, bet viņš tev sāk parādīt, ka tas bija nepareizi, tās lietas nebija labas, celēs augšā. Ņemam tās lietas projām, tās lietas sakārtojam tavā dzīvē un ejam tālāk priekšā uz dzīvi. Ejam dzīvē tālāk un viss būs labi, viss būs kārtībā. Viņš nenāk, lai nosodītu tev pasniegt. Redz, cik tu esi slikts, un tu vienmēr būsi slikts, un nekad tu nevarēsi izmainīties, un ar tevi tu esi norakstīts vienkārši. Un tad var iet mājās mirt. Svētais gars nedara tā. Svētais gars, viņš uzrāda, kur nav pareizi, viņš nes cerību, tagad mainies, tagad ej uz priekšu. Tajā brīdī, kad tu būsi īsti nedēļ nodzīvojies grēkos, mēslos un būs izvārties, atnāks arināms dievkalpojumu un neko nejutīs, viss būs kārtībā, tad tu zini, ka kaut kas nav labi bet tad, kad tu jūti, ka tu nejūties labi, ka tu neesi bijis labs, kad, saproti, ja tu nejūties labi par to, ka tu neesi bijis labs, tu nejūties labi par to, tas nozīmē, sarēs gars vēl ir dzīvs, viņš tevī kaut ko uzrāda, ej uz priekš tālāk. Mums iedrošinājums priekš tevs, tiem no jums, kas šodien ir atnākuši šeit un jūtās draņķīgi. Varbūt, ka svētais gars tev liek kaut ko sakārtot, kaut ko salikt pa plauktiņiem tavā dzīvē, ka viņš vēl ir dzīves tevī, vēl viņš nav uh, kaut kur malā noliks. Viņš ir dzīves tevī. Un viņš grib tev vest tālāk uz priekšu. Kā Bībelē teiks, no spožuma uz spožumu. No godības uz godību. Tā vada mums sātais gars. Vai ne? Mans iedrošinājums. Un kas ir viena no lietām, ko sātais gars izdara, kad sātais gars nāk pār mūsu dzīvēm, kad sātais gars nāk mūsos, kas ir viena no lietām, kas nāk ar viņu kopā? Miers. Kas? Kas? brīvība, prieks. Ir vien konkrēti rakstvieta Bībelē, kur ir rakstīts, kas nāk kopā ar sato garu. Kāds zina? Romiešu 8.5. nodaļa. Nevarat iedomāties? Mīlestība, 5. nodaļa, 5. nodaļa no 5. panta, 5. panta otrās daļas. Tur rakstīts tā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dots. Kā Dieva mīlestība ienāks mūsu dzīvē? Ar svēto garu mūsu dzīvēs ir ienākusi Dieva mīlestība. Un kas ir tālāk teikts? Jo Kristus par mums bezdievīgiem ir miris tanī laikā, kad vēl bijām nespēcīgi. Neviens tik lēti nemirs par kādu taisno – par to, kas labs jau drīzāk kāds ir gatavs mirt. Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Jo vairāk tagad, taisnot ar viņa asinīm, caur viņu tiksim izglābt no dusmības. Jo ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināt ar viņu viņa dēlu navē, cik daudz vairāk salīdzināt būdam tiksim izglābt viņa dzīvībā. Bet tas vēl nav viss. Mēs pat varam sevi laimīgus teikt Dievā caur mūsu kungu Jēzus Kristu, kurā tagad esam ieguvuši salīdzināšanu. Principā, redz, redz ko, ko, ko Pāvils šeit rakstas, ko viņš norāda? Ka Dievs redzēja, atrada mūs, kad mūsos nebija nekā mīlam, kad mēs bijām miruši, pazuduši savos grēkos. Dievs mūs atrada, kad mēs vēl bijām nekas. Dievs mūs atrada un mira par mums. Viņš saka, labā drīzāk jau ir kāds gatavs smirt par to, kas ir taisnats, par kādu taisno kāds ir gatavs smirt, par kādu ievērības cienīgo kāds ir gatavs smirt. Esat skatījušies, vai ne, filmas par prezidentiem, ko apsargā miesasargi, un tad miesasargi vienmēr tajā brīdī, kad šaujas prezidentu miesasargi, tur lats lodas ceļā, vai ne, un ir gatavi nomirt prezidenta vietā. Ir tāds, vai ne, varoņu filmas un tā tālāk. Un eh, kāds ir gatavs uprēties par kādu citu. Bet par ko? Par tiem, kas ir taisni, par tiem, kas ir ievērības cienīgi, par tiem, kas ir lieli, par tiem, kas ir vareni, par tiem ir citi gatavi mirt. Dievs šeit, Pāvils šeit raksta par to, bet mēs, kad bijām nespēcīgi, tenī laikā, kad mēs nebijām nekas, Dievs tad uz mums pierādīs savu mīlestību, mirdams par mums, atdodams savu dzīvību par mums. Un ko tas parāda? Dievs tik ļoti mums mīlēja, Dievs tik ļoti mums mīlēja, ka viņš bija gatavs savas mīlestības dēļ atdot visu par mums. Tas nozīmē, ka patiesībā viņš varēja būt dusmīgs uz mums par to, ko mēs darām. Kad viņš varēja pēc tiesībām, pēc savām tiesībām apvainoties, būt aizvainots, būt, būt ieturēt distanci no mums dēļ mūsu darbiem, viņš izvēlējās tieši pretējo nākt pie mums, mirt mūsu dēļ un pieņemt mūs pie sevis. Viņš izvēlējās mums piedot, kad mēs nebijām to pelnījuši. Un tāpēc mans vārds šodien priekš jums ir ļoti vienkārši. Piedod piedod. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs pats piedeva. Dievs pats ir Dievs, kurš ir piedodošs Dievs. Palas veco derību. Visu laiku to redzēt, kad iet cauri tur, jā, Dievs sods, Dieva tiesa, vispārējais. Bet visu laiku to redzēt, kā tā viena tēma iet cauri. Dievs ir žēlsirdīgs Dievs. Dievs ir piedodošs Dievs. Viss spiltāk tu var redzēt Hozejas grāmatā. Tad, kad, tad, kad Hozeja pravietis Hozeja, Dievs viņu saka, ej un netikli ņem sev par sievu. Un tieši tādā pašā veidā viņš norāda uz to, kā viņš pieņem savu atstumto to, to tautu, kas ir aizgājusi no viņa projām, to viņa vienīgā izredzētā tauta, kas ir bijusi, kas ir aizgājusi no viņa projām, kas ir piekopus netiklība ar dažādiem citiem dieviem. Tā kā Dievs pats izvēlās viņu pieņemt. Viņš saka, Hozei, tagad tu ej un aprits netiklu sievu. Un vēl trakāk, tā netiklā sieva pēc kāda laika aiziet projām no savu vīru, iet atpakaļ savā vecajā dzīvesveidā, atpakaļ netiklībā, pārdod sev visās tajās lietās. Un Dievs Hozēm saka vēl vienreiz, ej un nopērc atpakaļ savu netiklo sīvu. Un Hozei otrais ziet un samaksā cenu par pats par savu sievu un nopērk viņu atpakaļ sev savā īpašumā. To, kas bija nodevusies netiklībai, to, kas bija atdevusi savu ķermeni citiem vīriešiem, viņš iet un atpērk viņu atpakaļ savā īpašumā. Un Dievs tādā pašā veidā norāda un saka, tā es savu tautu pieņem atpakaļ pēc tam, kad viņi ir piekaupusi netiklību ar visiem daudziem citiem dieviem. Es viņu pieņem atpakaļ. Un tu lasi vecajā darībā un ik pa brīdim Jeremī, Jesa, ik pa brīdim runā par to, kā tā patās, kā netiklu sievu, Eh, Dievs tā pieņem atpakaļ savu tautu, kas ir bijis netikli, kas ir pārkāpus laulību ar citiem dieviem. Dievs pieņem atpakaļ, Dievs piedod to grēku. Jāņa evaņģēlijā, 3. nodaļa, 16. pants, jūs visi ļoti labi ziniet, kur rakstīts, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazūst, bet iegūtu mužīgo dzīvību, vai ne? Tik ļoti Dievs mīlēja pasauli, tik ļoti Dievs mīlēja tev un man, Jēzu Kristu, ka tu var redzēt, cik ļoti pilnīgi kļuva tā mīlestība, kurā kāda viņš mūs mīlēja, kur mēs varam ieraudzīt to, kāda tad bija tā Dievs sirds, piedodoša, pilna žēlstības, pilna līdzcietības, tāds, kurš redz mūs, kurš ir gatavs nomirt par mums, mūsu grēkos, ka mēs vēl nekas nebijām. Tāda mīlestība. Amen. Un zini, kas ir vēl vairāk? Viņš saka, tāda mīlestība ir izliet mūsu sirdīs ar svēto garu. Tāda mīlestība, tā ir tā mīlestība, tā ir tā dievišķā mīlestība, kas ir mūsos izliet. Mēs tikko izlasījām. Tā ir tā mīlestība. Ko tas nozīmē? Tad, kad ir kāds cilvēks, kurā nav nekas mīlams, kāds cilvēks, par kuru gribētu tikai dusmoties, apvainoties, aizvainoties, sacelties pret viņu, cilvēks, pret kuru tev nerodās neviena pozitīva emocija tevī, kad tev ir tāds cilvēks, tad tā dievišķā mīlestība tev liek darīt. Ziniet ko? Ziniet, ko viņa liek darīt? Mīlēt, iežēloties, pieņemt, staigāt mīlestībā. Ja tevī ir tā dievišķā mīlestība. Es gribētu, ka mēs varētu kopīgi izlasīt par kādu, kādu vīru vecajā darībā. Viņam vārds bija Jāzeps. Es dzirdējuši, ne par Jāzepu. Un uh, Jāzeps tās ir tāds, ka viņš izauga kopā ar saviem brāļiem. Viņi bija kopā 12 brāļi, liela ģimene. Un uh, Bet kaut kā bija tā, ka viņš bija otrs jaunākais dēls, un kaut kā tēvs mīlēja viņu vairāk kā visas pārējās brāļas. Un viņš šim savam dēlam uz, uztaisīja tādu apmetni ar daudzām krāsām, tādu ļoti skaistu tādu apģērbu gabalu speciāli priekš viņu. Es zinu, kā jums, es atceros savā bērnībā, kad es uzaugu, man vajad, nu, vienmēr vajadzēja ja atnesa trīs dažādas konfektes, mēs bijām trīs bērni, atnesa trīs dažādas konfektes, parasti vienmēr bija ķildes un, un, un visādas cīņas un kaušanās, tāpēc, kad mums visiem vajadzēja tikai to vienu konkrēto. Un vienmēr vajadzēja to, ko visiem pārējiem vajadzēja. Tas, kurš pirmais pateica, man vajag to, tad visiem pārējiem vajadzēja tieši to pašu. Vai ne? Varbūt kāds zina, kādas ir. Vienmēr bija tās cīņas par to. Un vēl jau vairāk, ja kādam ir kaut kas un pārējiem tas nav. Kādam vienam tas tiek uzdāvināts, bet pārējiem nē. Jūs zināt uzreiz, kā tas dusmas iekšā un visur ir cīnīties, jo man arī vajag, kāpēc man nav un tā tālāk. Tāpēc vajadzēja visiem un visiem vajadzēja vienādi. Vai ne? Jeb arī kāds pats sev izvēlās. Man, piemēram, bērnībā man ļoti garšoja uh, piena, tā pienam, kad ziniet, kad piens vārās, tad ir tā plēvīta pa virsu. Mēs ar māsu cīnījāmies, kurš dabūs to pienu plēvīt apēst. Mēs vienkārši kāvāmies par to. Un es, es varēju raudāt, ja bija piens, kad bija pirks veikalā, no kur neveidojās tā plēvīt. Visos, cik es atceros, mamma teica, ka no lauka piena veidojas plēvīt, no veikala piena neveidojās. Un tad es vienmēr raudāju par to, man vienmēr raudāju sildīt pienu, lai tā plēvīt būtu, un tad piena zupa ar plēvīt vienmēr un tā. Un es tagad, es, es zinu, ka daudziem negaršo. Un es nevarēju iedomāties, kā var negaršot pienu plēvīt cilvēkiem. Nu, un es, es esmu uzzinājis pēdējā laikā, ka cilvēkiem negaršo. Un es domāju, 90% no jums arī jums nav garšojis tā pienu plēvīt. Bet um, <laughs> es sāku domāt, kāpēc man garšoja. Un es domāju, man liekas, ko 90% kāpēc man viņi garšoja, bet tikai tāpēc, kad, uh, es nezinu, kurš pirmais izdomāja, es vai mana māsa, bet mums vienkārši vajadzēja par kaut ko cīnīties. Un, uh, lai gan varbūt man negaršoja, bet tāpēc, ka viņai garšoja, man arī garšoja. Un man ir jācīnās, lai es dabūtu tos priekš sevis. Ne? Ir tāda daba cilvēkos iekšā. Kāpēc es to saku? Jāzepam tiek uzdāvināts šis skaistais apmetnis, šis skaistais apģērbs. Jāzeps jau pirms tam bija redzējis kādus tur sāpiņus, ko viņš teica, kas nepatika viņu brāļiem, viņu vecākiem. Uh, Bet brāļi vienā dienā nu, izrīko sazvairstību pret viņu, viņu saķer, iemet bedrē un domā, viņu nogalinās. Un viens no brāļiem saka, labāk, ka varbūt tā nevajadzētu, mēģina viņu aizstāvēt, paglābt viņu no tā nogalināšanas. Un redz, ka nāk kāda svešas tautas karavāna, kas uzpērk vērgus, un domā, pārdosim viņu verdzībā un pateiksim tēvam, ka viņš, viņu ir mežonīgi zāri saplosījuši. Un viņi pārdod savu brāli verdzībā. Un brālis tiek aizvests projām uz sveša tautu starp svešiem cilvēkiem, dzīvot kā vergs, kā kalps, kurš bija tikko brīvs lielā ģimenē, lieliem ganāmpulkiem, svētītā ģimenē, tēva mīlulis, uzaudzis un vienkārši, domāju, tik skaistos apstākļus, viss bijis tik kārtībā ar viņu. Pēkšņi viņš atrodas verga stāvoklī, svešā zemē, sveša saimnieka, sveša vieta. Un kas viņu ir tur novedis? viņa paša miesīgie brāļi. Iedomājieties, kāda ir tā sajūta. Kurš nevis būtu dusmīgs? Nu, godīgi. Kurš jums varētu pateikties Dievam tajā situācijā un slavēt viņu? <laughs> Nu, visas sirds. Es domāju, tā ir situācija, kurā tu esi tiesīgs, ja mēs varētu tā cilvēcīgi teikt, Tu esi tiesīgs būt dusmīgs, tu esi tiesīgs būt sarūktinājumā, tu esi tiesīgs būt aizvainojumā un kaut ko nes savā sirdī pret viņiem ar tādu domu un ar kāri atriepties, vai ne? Kaut galā vecā darība bija kāda acis pret aci, zobu pret zobu. Tas uzmē, ko dara tev, to tu vari atmaksāt pretī lai ir taisnība, lai ir godīgi. Tas nozīmē, es tagad aizētu pie Māris, Mārim vienreiz uzsist, uzsist viens zilats, viņš uzsist man zilats. Un mēs būtu varētu paspēst roku, viss ir kārtībā. Mēs esam, nu, godīgi bijis. Saprot, tas bija taisnības princips, vecā derība, kur visam bija jānotiek pēc taisnības. Viņš tik pārdos verdzībā, viņam pret viņu tik izdarīts ļauns, tagad varēja viņš domāt un gaidīt un ilgoties to pašu izdarīt pretī. Taisnība pret taisnību. Bet kas notiek? Viņš ir vienā namā, viņš, uzkundz, un viņš uzkalpojas ļoti augstā stāvoklī, tur uh, pret viņu saceļās, tur, viņi, tur kāda tā tā īpašnieka sieva tur nostājas, teiksim, grib ar viņu tur gulēt, viņš bēg projām, viņa ieliek cietumā, viņš daudz kas pavada cietumā, pēc tam viņš nāk ķēniņu priekšā, izskaidro ķēniņam sapni, viņš tiek paaugstināts augstā amatā, viņš kļūst otrais aiz faraona Eģiptes zemē, viņš otrs ievērības cinīgākais, varenākais cilvēks kļūst tajā zemē, līdz ar to viņš nenokā no verga, no tāda pamesta ir kļūst par otru spēcīgāko cilvēku virs zemes Viņš ir cilvēks, kurš nāk uzreiz aiz faraona, Ēģiptes plaukuma laikos. Viņš ir uzreiz aiz faraona. Un kas notiek? Izceļās bats, viņa ģimene, viņa brāļi nāk uz zemi prasīt palīdzību, un viņš ir tas, kurš izsniedz palīdzību. Un viņš redz savus brāļus, bet brāļi viņu neatpazīst. Paiet kaut kāds laiks, un viņš dara sev zināms saviem brāļiem – Bet vēl pirms tam viņam piedzimis divi dēli. 41. mūzes grāmatā, 41. nodaļā, tur 51. un 52. pantā ir rakstīts par tiem diviem dēliem, kas viņam piedzima. Un tur rakstīts, un Jāzeps nosauc vecākā dēla vārdu Manese, jo viņš teica, Dievs ir licis aizmirst man visus manus grūtumus un man tēvu namu. Bet otru dēlu vārdu viņš nosauc Efraims, jo Dievs man darīs auglīgu manā posta zemē. Viņš pat saviem, ja domājieties, Dievs bija kaut ko tik ļoti izdarījis viņā, ka viņš varēja teikt, Dievs ir līdz man aizmirst visu to pārdarījumu. Visu to, kā bija nostājušies tie cilvēki pret mani, kā mani brāļi bija mani ietekmējuši, mani pārdevuši, mani atmetuši, manu dzīvi iznīcinājuši. Dievs man ir ļāvis to aizmirst viņš nosauc vienu no saviem dēliem vārdā manis. Dievs ir līdz aizmirst, jeb aizmirst. Jumieties, katru dienu viņš sastopās ar savu dēlu. Sveiks manis, kā tev iet? Kā tev manis skolā gāja? Visu laiku viņš pasludina aizmirst, aizmirst, aizmirst, aizmirst, aizmirst. Viss, kas ir bijis, aizmirst, aizmirst, aizmirst. aizmirst. Iedomājieties, visu laiku, ikdienas viņš pasludina par savu dzīvi. Dievs ir līdz man aizmirst. Dievs ir palīdzējis man aizmirst. Dievs ir ļāvis man aizmirst. Tas ir aizmirst. Pagātne paliek pagātne. Un otram dēlam vārdu viņš iedrod Efraims. Jeb ko tas nozīmē? Auglība. Dievs ir līdz man kļūt auglīgam. Un katru dienu, kad viņš satiek savu dēlu, dēlu Efraim, viņš saka, auglība. Dievs ir padarījis man auglīgu. Dievs ir darījis man auglīgu svešā zemē. Dievs ir man padarījis auglīgu, pacels mani no kā un darījis man auglīgu šajā vietā. Burtiski divas lietas, kas iet tik cieši roku rokā, aizmirstība un auglība. Kad tu spēj aizmirst kādas lietas, tu spēj kļūt auglīgs. Kamēr tu kādas lietas no savas pagātnes nesīs sev līdzi, nesīs savā atmiņā līdzi, tu nespēj kļūt auglīgs. Aizmirstība un auglība, kas ir tik cieši roku rokā. Amen. Cik interesanti, kad Jāzepam, tiesī, viņš, kad viņš ir tiesīgs būt dusmās saviem brāļiem Viņš izvēlējies iet citu ceļu, aizmirst un redzēt, ka viņš ir kļūs auglīgs. Bet vēl vairāk. Es zinu, ka tu redzi, kāda viņas sirds. Tālāk 45. nodaļā, 7. 8. pants, un tur jau Jāzips atklājies saviem brāļiem – un brāļi pēkšņi ir šokā, ka tagad viņu pazudušais dēls, viņu tas mirušais brālis, tas, ko viņi bija pārdevuši verdzībā, ko viņi bija pārliecināti, viņš vairs neeksistē, viņi vairs nav, viņi bija norakstījuši viņu pilnībā. Pēkšņi viņš stāv viņu priekšā, tāds, kurš valda pār viņiem, tāds, kurš ir nolikts postenī augstāk par viņiem, kurš tagad uz vietas varētu pavēlēt viņus visus nogalināt, iznīcināt viņus, izdarīt, pilnīgi jebko varētu ar viņiem izdarīt. Bet ko Jāzeps saka viņam tajā brīdī? Lasīsim no 4. panta, jau no 4. panta līdz 8. Un Jāzeps sacīja saviem brāļiem, nāciet tuvāk klāt. Un tie pienāca, un viņš sacīja, es esmu Jāzeps, jūsu brālis, kur jūs pārdevāt uz Ēģipti. Bet tagad neesiet apbēdināti un nebīstieties, ka jūs mani esat šur pārdevuši, jo Dievs mani šurp sūtīs, lai jums saglabātu dzīvību. Ko viņš saka? Kas viņu ir sūtījis? Kas viņu sūtījis ir šurp? Vai tie nebija brāļi, kas vienkārši naida pilni viņu pārdeva verdzībā? Kas viņu sūtīja uz Ēģiptes zemi? Pasakiet, kas viņu sūtīja? Un tad pasakiet man loģiski. Nevis tas, kas rakstīts Biblē, bet loģiski. Kas viņu sūtīja uz turieni? Kā Jāzeps spēja ieraudzīt? Nevis tajā stāvēt viņu priekšā un tagad teikt, jūs bijāt vainīgi. Jūsu dēļ esmu tur, kur es esmu šodien. Jūs man atsūtījāt uz šo svešo zemi. Jūs man pārdevāt verdzībā. Jūs manu dzīvi gribējāt iznīcināt. Un tad redzēt, kas ar mani ir noticis. Bet Jāzeps saka ko pilnīgi savādāku. Viņš saka, Dievs mani atsūtīja uz šo zemi ko viņš saka tālāk, jo šis ir otrais bada gads šī zemē, un vēl būs pieci gadi, kuros nebūs nec aršana, nec pļaušana. Bet Dievs mani jums pa priekšu ir sūtījis, lai jums būtu palikšana virs zemes un jums saglabātu dzīvību, dzīvu lielu izglābto pulku. Tā ne jūs mani šurp esat sūtījuši, bet Dievs, un viņš man ir iecēlis faraonam par tēvu un par kungu visam viņa namam un par valdnieku pār visu Ēģiptes zemi. Tu vari iedomāties, kā viņš skatās to situāciju. Pilnīgi neloģiski, ka viņš tajā brīdī pasaka, ne jūs man sūtījāt, bet Dievs, Bet Dievs, Dievs man atsūtīja, Dievs man paaugstināja, Dievs man sūtīja jums pa priekšu, un vēl vairāk. Jūs, cilvēcīgi, jūs bijāt tie, kas gribējāt iznīcināt manu dzīvību. Dievs man sūtīja pa priekšu, lai paglābtu jūsu dzīvību. Kāds paradoks. Viņi gribēja iznīcināt Jāzepa dzīvību. Brāļi savā starpā runāja, kā nogalināt viņu. Jāzeps saka, Dievs man ir sūtījis pa priekš, lai izglābtu jūsu dzīvību. Cik ļoti neloģiski, bet cik ļoti dievišķi. Cik ļoti var ieraudzīt Dieva dabu tajā. Man liekas, tajā laikā, ko viņš bija projām, tie ir ilgie gadi, ko Jāzeps pavadīja vienatnē cietumā. Visu aizmirst, visu atstāts. Cik ilgi viņš pavadīja cietumā? otrajā reizē. Kāds, kāds zina? Neatceros. Es zinu, kad ilgi. Cik ilgi? 16 gadi? 8? Nu, var sakot, viņš pavadīja daudzas gadus. Es zinu, ka viņš pavadīja daudzas gadus tajā cietumā. Un pie tam vienā brīdī, kad bija viņam, viņš jūta, to tas viņam būs iespēja izglābties. Viņš izskaidroja sapņus tiem diviem ķēniņa galvniekiem, izskaidroju sapņus, un saka, tikai atgādniet ķēniņam par to, ka es šeit esmu. Kas notiek? Viņš tiek aizmirsts. Un ilgs gads viņš tur pavada. Vieta, kur viņā varētu rasties rūktums, kur tas rūgtums varētu iet tikai dziļāk un dziļāk un dziļāk, aizvainojums. Tagad tikko es lasīju ziņas par to, kā Amerikā viens cilvēks, kurš tika ielikts cietumā par kaut kādu, kaut kāds noziegums bija, bet viņš tika izmeklēts un uh, viņš tika ielikts cietumā un viņš tika aizmirsts izolācijas kamerā. Viņam bija tur jāpavada cik dienas? kaut kādas 40 dienas, nevis, nu, 30 dienas, kaut kur tā viņam bija jāpavada tajā izolācijas kamerā. Bet viņš tika aizmirst 3,5 gadi, apmēram viņš nodzīvoja tajā kamerā. Tas nozīmē, viņš neredzēja ne saules gaismu, viņš neredzēja ne frizēru, viņš nespēja noskūts, nogriezt savu bārdu, viņš nevarēja nagus sev apgriezt, viņš nereiz nevarēja nomazgāties, viņš neko nevarēja izdarīt. Viņi tikai tur baroja un viss, viņš sēdēja tajā kamerā. Tur nekā cita nebija, viņš vienkārši sēdēja 3,5 gadus tajā kamerā. Un kas ir? Šodien viņš pieprasa no valsts, cik tur bija kādas 3, 4, 5 miljonus par to kompensāciju, par to, kas ir izdarīts pilns ar rūktumu, pilns ar sāpēm, par visu to, kas ir bijis un tā tālāk. Jāzeps aizmirst cietumā uz tiem daudzajiem gadiem, vēl ilgāk nekā tas vīrs Amerikā. Pames, atstāts, brāļu pārdos, cilvēku neievērots, cilvēku aizmirst, vilt nepareizi apsūdzēts, nepareizi, visu laiku viss pret viņu ir nepareizi. Bet ko viņš beigās saka? Dievs ir man ir atvedis līdz šejienai. Dievs ir man sūtījis pa priekšu. Dievs ir man paaugstinājis. Viņš redzēja visu situāciju pilnīgi citām acīm. Kas notiek tālāk 50. nodaļā? Visi jāzba brāļi atgriež, tagad dodās uz Eģiptes zemi kopā ar tēvu, visu viņu ģimeni, visu radnieku, pilnīgi viss, kas viņi bija, dodās uz Eģiptes zemi, lai tur dzīvot. Vienu dienu nomirs tēvs, Jāzab tēvs, šo 12 brāļu tēvs nomirst. Un mēs lasīsim 50. nodaļā no 15. pānta, tur rakstīts tā, kad Jāzeba brāļi redzēja, ka viņa tēvs ir mirs, tad tie sacīja, ka tik Jāzebs mūs neienīst un neatmaksā visu to ļaunu, ko mēs viņam esam darījuši. Tādēļ tie paveisti Jāzepam – Tā tavs stāvs to ir pavēlējis. Pirms nāvis sacīdams, sakiet to Jāzepam, piedod lūdzam savu brāļu pārkāpumus un viņu grēkus, jo tie tev darījuši ļaunu. Bet tagad piedod mums pārkāpumus tavu tēvu dievu kalpiem. Un Jāzeps raudāja, ka tie tā uz viņu runāja. Viņš raudāja. Tagad viņa brāļi paši nāca un krita viņu priekšā zemē un sacīja, redzi, mēs tev gribam būt vargi Un Jāzeps sacīja viņiem, nebīstieties, vai tad es esmu Dievu vietā? Jūs gan bijāt iecerējuši man ļaunu darīt, bet Dievs to ir par labu vērs. Gribēdams, kā šodien redzams, daudz ļaužu saglabāt dzīves. Bet tagad nebīstieties, es gādāšu par jums un jūsu bērniem. Tā viņš to smierināja un runāja uz to sirdīm. Jāzeps piedeva. Jāzeps pieņēma un Jāzeps glāba viņu dzīvību. Vai nav skaisti? Un tad padomā tagad par savu dzīvi, pavisam tādos līdzīgos vārdos, līdzīgā kontekstā. Vai tu atceries pēdējo reizi, kāds cilvēks izdarīja tādu pārkāpumu pret tevi, kā dēļ tika ietekmēta tava dzīve uz daudziem mēnešiem, varbūt pat uz daudziem gadiem? Atceries tādu notikumu? Un vai tad tu varēji paskatīties uz to cilvēku? Un vai tu spēji viņam piedot? Vai tu spēji mīlēt? Vai šodien vēl joprojām tas cilvēks atrodas melnajā sarakstā? Vai vēl joprojām šis cilvēks ir cilvēks, ar kuru tu ej ar līkumu viņam apkārt? Tu nevēlies ar viņu komunicēt. Labi, tu varbūt neko viņam ļaunu nedari, neko ļaunu viņam nesaki, bet tu vienkārši centies viņu izslēgt, ignorēt no savas dzīves, būt tālu projām no viņa. Ko tas man pasaka? Bišķiņ pietrūks Dieva dabas vēl tevī. Jo Dieva daba, kad tā ienāk tevī, tā nāk kā jāpār jāzepa, ka viņš sāk ieraudzīt Dievu visā tajā, kas notiek. Un kad tu varētu paskatīties uz to situāciju, ka kāds tevi piekrāpa, tev uzgriez muguru, tev atstuma vai nav kaut ko, kā patiesībā Dieva instrumenti, kā tevi celt, jaunos augstumos, kā tev paaugstināt kādās lietās, kā tevi pārmainīt kādos jautājumos, kā izmainīt tavu ceļa gājumu, kā piepildīt tavu aicinājumu varbūt, kad tu sāc ieraudzīt tās lietas Dieva acīm. Tad tev būs tik viegli sākt piedot. Piedošana, piedošana kaut kam, kam vajadzētu būt mūsu dzīvēs tik dziļi, dziļi iekšā – piedošana, kaut kas tāds, kurā mums vajadzētu staigāt, ka mēs neatmaksājam pēc tā, ko, mēs, ko tas otrs ir pelnījis. Es nezinu, man ļoti patikās. Es atceros, kad es uzaugu draudzītē, tā bija viena no, viena no lietām, ko nedēļa pēc nedēļas visu laiku borēja mums smadzenēs. Visu laiku par to runāja piedošana, cik svarīgi ir piedošana, vajag piedot, piedot, piedot. Un vienmēr radīja vienu piemēru. Tā kā es viņu atceros ļoti labi, jo es viņu redzēju simtiem reižu, man liekas, to piemēru. Un tas ir tas, kad ir, ir tas taisnības līmenis. Ir tas viens līmenis, kurā ir zobs pret zobu, aci pret aci. Ir viens tas līmenis. Mēs varam izlasīt patiesībā. Um, Bībelē rakstīts, tu atradīšu, Mata evaņģelijas 5. nodaļa. Atradu. Mata evaņģelijas 5. nodaļa. Mata evaņģelijas 5. nodaļa. Un no 38. pāns ir rakstīts tā, Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts aci pret aci, zobu pret zobu, vecajā darībā, tas, kas tika teikts, aci pret aci, zobu pret zobu, 39. pantā, bet es jums saku, jums nebūs pretīm stāvēt ļauniem. Bet kas tev sit labajā vaigā, tam pagriez arī otru. Un kas ar tev grib tiesāties un ņemt tavus smārkus, tam atdod arī apmetni. Un kas tev spiežiet vienu jūdzi, ar to paiet divas. Dod tam, kas tev lūdzu neatsakies, ja kas no tevis grib aizņemties. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, tev būs savu tuvāko mīlēt un savu ienaidnieku ienīst. Bet es jums saku, mīliet savus tuvākos. Un lūdziet Dievu, kas ir rakstīts? Mīliet savus ienaidniekus. Kas ir ienaidnieks? Es domāju, kas ir ienaidnieks? principā tas ir cilvēks, pret kura tev ir kaut kādas dusmas, pret kura tev ir kaut kāds aizvainojums, pret kura tev ir kaut kāds rūgtums. Tas ir cilvēks, kurš ir tev kaut ko ļaunu izdarījis. Vai ne? Ienaidnieks tev nebūs tur uh, Maikls Jordans. <laughs> Viņš nav tavs ienaidnieks, jo tev nav nekāda sakara ar viņu. Tavs ienaidnieks varbūt tikai tas, kas tev sēž šeit plakām. Tavs ienaidnieks var būt tavs ģimenes loceklis. Tavs ienaidnieks var būt tavs darba kolēģis. Tavs ienaidnieks ir cilvēks, ar ko tu nāc kontaktā. Tavs ienaidnieks varbūt kāds politiķis, kurš izdara attiecīgos spriedumus vai izdod attiecīgos likumus, kas ietekmē tev. Vai ne? Tavs ienaidnieks var būt tas, ar ko tev ir kaut kāda veida saikne, kurš ir kaut ko ļaunu izdarījis pret tevi. Tas nozīmē, ienaidnieks ir tāds, pret kam tu nepiedod kaut ko. Jo tad, kad tu esi piedevs, nav vairs iespējams, ka viņš ir ienaidnieks. Jo tad, kad tu esi piedevs, viņš ir zaudējis ienaidnieka status. Piekritīs? Un kas ir rakstīts? Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava debesu tēva bērni, jo viņš liek savai saulai uzlēkt pār ļauniem un labiem un liek lietu un līt pār Jo ja jūs tos mīlat, kas jūs mīl, kāda alga jums nākas? Vai muitnieki nedara tāpat? Un ka jūs sveicinat tikai savus brāļus, ko sevišķi jūs darāt, vai muitnieki nedara tāpat, tāpēc esiet pilnīgi, kā jūs debes tās ir pilnīgs. Un tad ir tas viens līmenis, kas ir atspratāts zob pret zobu. Man uzsitāci, es uzsitāci pretī. Tu no manīm aizņemies, tu, tu paņem no manīm naudu, es paņem no tevīm naudu. Tu no manīm aizņemies, es paņem no tevīm atpakaļ. Tu saplēs sasit manu mašīnu, es paņem naudu no tevīm vai sasitu tavu mašīnu vai izdara kaut ko atpakaļ. Ir taisnības līmenis, kur ir atmaksa par visu, visu, par visu ir kaut kāda veida atmaksa. Tu kaut ko izdari, tev izdara pretī. Tev kaut ko izdara, tu izdari pretī. Piektais ir, tas ir tas, kā šī pasaule vismaz cenšas funkcionēt. Tāpēc ir tiesu sistēma, tāpēc ir visa policija un viss pārējais, lai ievestu kaut kāda veida taisnību zemes virsū. Tu izdari nepreizi, pret tevīm tiek, tu, tu par to arī samaksā. Vai ne? Tu sakaujies, izdari miesas bojājumus kādam, tu pēc tam atlīdzini finansiāli par to. Varbūt šodienā vairāk mēs bojājums pretī nedabūt. Tev nav tā, ka tev pēc tam kaut kādā tumšā istabā ievelk un pēc tam sod tāpatās, tā kā tu esi kāda pie kāvas. <laughs> Bet vismaz finansiāli tu esi spiests atmaksāt, vai ne? Ir kaut kas par saviem pārkāpumiem, kā tu atmaksā to, ja, ja pret tevi kaut kas ir izdarīts, tu vari saņemt kaut ko pretī. Bet Dieva valstībā ir cits princips, ko sauc par žālstības principu. Tas ir citur. Tā ir cits līmenis. Un kamēr atrodies žēlstības līmenī, tā ir vieta, kur tu saņem žēlstību un tu sniedz žēlstību. Šeit tu atmaksā par visu, jeb tu saņem atmaksu par visu. Šeit tu negaidi atmaksu un tu neatmaksā, bet tu staigā žēlstībā. Bībelē teiks, dodiet un uh, atpakaļ negaidītam, vai ne? Kā bija rakstīts par to, kad uh, Mēs dodam, bet ne, nu, dodam negaidot atpakaļ, vai ne? Šeit mēs aizdodam, lai dabūtu atpakaļ. Šeit mēs aizdodam, lai vairs nekad atpakaļ nedabūtu. Šeit mēs uzaicinām ciemos, lai pēc tam mūs aicinātu ciemos. Šeit mēs uzaicinām ciemos, Un lai nekad negaidītu, ka mēs tiksim atpakaļ uzaicināti. Tāpēc arī Bībelē teiks, ka tur rīkos viesības. Aicin no ielas sētmalēm un visādas, no visiem laukiem un visām malām, lai viņi jūs neaicinātu, jo viņi nevarēs jūs aicināt atpakaļ. Jo pasaulīgie cilvēki dara tā, uzaicina viens, es, nu, un pēc tam tu teici aicināts tur. At tie, kas atrodas žēlstībā, viņi negaida atpakaļ. Saproti? Tas ir žālstības līmenis, tas ir piedošanas līmenis. Piedošana neizpauž tikai tavās emocijās, kad tu to cilvēku atraiši un jā, es tev piedodu. Piedošana nozīmē, tu vairāk nesagaidi neko atpakaļ, tu nesagaidi to atmaksu un tu negribi atmaksāt. Amen. Piekritīsiet? Un tas ir tas, pa kuriem mums ir jāstaigā, jo tā ir vieta, kur ir Dieva žālstība. Dieva žālstība, Dieva piedošana neplūst šajā līmenī. Šajā līmenī tu izdari pārkāpumu, tu saņem pelnīto tiesu un viss. Šajā līmenī atrodoties, tu saņem žālstību un tu sniedz žālstību. Tu izdari pārkāpumu, bet tu saņem žālstību. Kāds izdara pārkāpumu pret tevi, bet tu sniedz žālstību. Saproti? Tā ir dievišķā mīlestība. Tā ir tā mīlestība, kas ir izlēt mūsos. Tā ir tā dieva daba, kam ir jāienāk mūsos. Lai mēs staigātu šajā līmenī, tajā mīlestības līmenī, žēlstības līmenī, neatmaksādam aci pret aci, zobu pret zobu, neatmaksādam, neprasīdam kaut ko atpakaļ, bet staigādam žēlstībā dodiet atpakaļ neprasīdam, kas prasa tev mētelu, tam dod divus tur, un tad dod arī svārkus, un kas grib ar tev paiet viena jūdz, ar to paiet divas jūdzes, tas ir žālstības līmenis, dod atpakaļ negaidītams, dod neprasīdams, tas ir žālstības līmenis. Žālstības līmenis, piedošanas līmenis, tā ir tā vieta, kur plūs no debesīm un var plūs no tevis tālāk. Vienkārši, vai ne? Tieši tāpat tas kā Jāzeps pēkšņi sāk ieraudzīt Tas ir tas, kā Dievs redz. Tas ir tas, kā Dievs skatās to situāciju. Tas nav tikai cilvēcīgi, kaut kāda apstākļa, kaut kāda cilvēka, kas te notiek, kas mēģina manu dzīvi ietekmēt, kas man te mēģina bojāt manu dzīvi un manu ikdienu, un te viss ir slikti apkārt. Tas nav tikai par to, bet pēkšņi Jāzeb sāk ieraudzīt ar citām acīm, sāk skatīties augstāk, un viņš var teikt, Dievs ir līdzis man aizmirst, Dievs ir darījis mani auglīgu, Dievs ir man aizvedis no turēts un atvedis līdz šai zemē, Dievs ir manu dzīvību paglābis, lai es varētu paglābt citu cilvēku dzīves. Dievs ir mani paaugstinājis. Dievs ir tas, kas to ir darījis. Un viņš sāk redzēt citām acīm to situāciju, to situāciju, kurā viņš varēja būt ar rūgtumu, aizvainojumu, nepiedošanu. Viņš pēkšņi sāk ieraudzīt pilnīgi citām acīm un ar citu sirdi, ka tajā brīdī, kad nāk klāt un saka, tu piedod, tu apžēlies, mēs būsim tev vergi. Viņš sāk raudāt, kā jūs varat nesaprast, ka tas sen ir piedots, jo Dievs ir tas, kas ir līdz visam tā notikt. Es esmu citā stāvoklī, es atrodu žēlstības līmenī, nevis aci pret aci, nevis zobu pret zobu, es stāvu citā līmenī. Bet tik dienas nāk situācijas, apstākļi, kuros, kuros sātans mēģina tev novilkt lejā visi tie dēmoni, kas mēģina tevi novilkt vienkārši lejā no žēlstības līmeņa. Jo viņš zina, ka tu staigās taisnības līmenī. Viņš ir tev dabūjis. Viņš ir šīs zemes kungs, Bībelē teikts, vai ne? Bet tā valstība, kas nāk no augšienas, tā ir cita gudrība, tā ir cita valstība, tas ir cits līmenis, tas ir žālstības līmenis un tāpēc vienmēr kāp atpakaļ augšā. Dažas raksturvietas vēl mēs nobeigsim. Te varētu tik daudz ko runāt, vai ne? Iedrošina šī tēma. Bībelē teikts, Efeziešu vēstule 4. nodaļa 32. pāns. Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi. Piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedevis. Kolosiešu vēstule, 3. nodaļa, 13. un 14. pants, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēt par otru, tāpat kā mūsu kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. Un pāri visam tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite. Piedodiet piedodiet. Bībelē vēl teikt tādu vārdu, ko Jēzus saka, kas no sirds nepiedod. Tam arī viņš nepiedos. Ja tu no savas sirds nepiedod kādam, tavs debes stāvs arī tev nespēja piedod. Tāvreiz viss mēs zinām, tur, rakstu, tur ir rakstīts, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam kam? Tas nozīmē, tu piedod mums tieši tāpatās, kā es piedodu citiem. Es atrodos šeit, acis pret acis, zobu pret zobu. Tas nozīmē, tas, ko tu man izdari, es tev izdaru pretī, es sagaidu pretī, es izdaru pretī, es, man ir tiesības saņemt atmaksu par visu. Es atrodos šajā līmenī. Tādas pašatiecības man būs ar manu tēvu Bet tajā brīdī, kad es kāpju augstāk, un es vienkārši atraisu, es vienkārši piedodu, es sniedzu žēlstību, tas ir tieši tas, ko es saņemšu. Un kurš no jums var teikt, tas ir tas, kas man ir vajadzīgs, man vajag žēlstību no Dieva, man vajag žēlstību no viņa, man vajag piedošanu no viņa, man vajag to. Kurš to var pateikt? Tad uzmini, kas tev ir jāizdara, lai tu to saņemtu? Tev ir jāsniedz tas pats. Tev ir jādod tā žāstība, tev ir jāpiedod. Un kāpēc tu to var izdarīt? Tāpēc, ka Dieva mīlestība ir tevā sirdī izlieta. Tāpēc, ka tā pati Dieva mīlestība ir tevi ievilkt. Un tu saki, es nespēju, man nav spēka, tu vari to izdarīt, jo tev ir dota tā pati Dieva mīlestība. Viņa ir izlēta tavā sirdī, tā ir dota tev. Un Bībala tev nedod variantus, nedod tev iespējas, nedod tev, ja, ja tu spēj, tad piedod. Ja, ja tik, ja, ir, ja nezinu, dod kaut kādas opcijas tev, tev neviena opcija netiek dota, ir tikai piedod un tev tiks piedots, nepiedod un tev netiks piedots. Ir tik skaidri un tas pateikts. Bet vairāk par visu ir tik labi zināt, ka viņš ir devis tev visu, lai tu spētu to izdarīt. Tāpēc staigāt svētajā garā, lai tu varētu staigāt piedošanā. Jūs zināt to līdzību Bībelē par bagāto pārvaldnieku, un viņam bija kāds, kurš bija pavārā, parādā tur 10 tūkstoši denārī, un viņš nāca un krita uz saviem ceļiem, un tur lūdza, atmaks, nu, ļauj man, vēl cietēs ar mani, man nav ko samaksāt, viņš atlaid visu to parādu. Es skatījos tur tūko, tu nu, skaidrojumos, ja te bija sudraba denārī, tad tas nozīmē 4,5 miljonu lati apmēram, ja te bija zelta denārī, tad te bija kaut kāda 67 ar 77 miljonu lati. Var sakot, tā bija milzīga naudas summa. Un viņš, pēc tam, kad viņš bija saņēmis šo atlaidi, šo, kad viņam tika piedot šis parāds, ka viņam nevajadzēja šo parādu vairāk atmaksāt, uzmanīt, kas bija pirmā lieta, ko viņš izdarīja. Viņš atrada savu darbinieku, kurš bija parādā viņam tā, trīs pus latus. Apmēram. Trīs pus latus un viņš viņu ielika cietumā, līdz viņš neatmaksās pēdējo santīmu. Un nāca pa viņu pasūdzējās, un viņu pasauc atpakaļ, un viņam pašam likt tev pašam jāatmaksā līdz pēdējiem kapēkai, līdz pēdējiem santīmam, viss tavs parāds. Tad, ja izbeigās saka vārds, tā patās, debes tēvs, darīs ar jums, ja jūs no sirds nepiedosiet. Ja tu zini, ka tev ir tik daudz piedos, tas milzīgais tev grēku parāds tad tās visas pārējās lietas ir nekas salīdzinājumā ar to. Tajā stāstā tur nav par naudas apjomiem tā, bet tur ir tā līdzība, kad ir tik milzīgs parāds un ir tik mil, maziņš. Ja domājies, ka tu tie 4,5 miljoni un tie 3,5 lati, nu, tu vari salīdzināt, tu vari vispār uz svaru kausēm kaut kā to nolikt. Tas ir pilnīgi neiedomājums salīdzinājums. bet tikai tāpēc, ka viņš nepiedeva to mazumiņu, viņš dabūja ciest. Mums ir jāpiedod, mums ir jāstaigā piedošanā ikdienas, lai nebūtu mūsos nekādas nepiedošanas. Jūs zināt, ko atnes nepiedošana? Nepiedošana nāk ar visiem saviem brālēniem, ar rūgtumu, ar dusmām, ar naidu, ar skaļiem vārdiem. Tāpatās ar visādām sāpēm, depresiju, skumjām, slimībām. Vai ne? Kā mēs varam piedot? Pēdējā lieta, ko es gribu nobeigt. Mēs varam piedot, pirmkārt, mēs to izdarām paši pie sevis. Mēs varam izvēlēties piedot, mēs varam izvēlēties atraisīt tos cilvēkus. Ir reizes, kad mums nevienam nav jāiet, nekas nav jāsaka. Mēs vienkārši varam atraisīt, jo reizēm Cilvēki nemaz bieži vien nezin, ka viņi mums ir sāpinājuši. Bieži vien ir cilvēki, kas nemaz nezin to, ka mums ir rūgtums, aizvainojums, ka mums ir nepiedošana pret viņiem. Neviens nemaz nezin to. Mums nemaz nav jāiet viņiem, tas jāatklāja, apsaka, zin ko, man par teviem bija milzīgs dusmas un aizvainojums tā tā. Mums nav tas jāizdara vienmēr. Mēs varam atraisīt, piedot, aizmirst. Un tad ir cilvēki, pie kuriem mums ir jāiet un jālūdz piedošana. Ir cilvēki, kuriem mums ir jāiet un jāatrais un jāsaka, es tev piedodu Kāds tev parādā kaut ko? Es nesen runāju ar vienu, vienu cilvēku, viņš teica, es viņu uzrunāju, vienkārši atlaist visas parādas. Viņam bija daudz parādā. Tie bija kaut kādi tūkstoši, kas viņam bija parādā. Viņam vajadzēja naudu, es viņu uzrunāju, atlaid tos parādus. Un viņš domāja, labi, vienkārši es tad atlaidīšu, es neko nedarīšu, tā vienkārši, nu tā, es aizmirstu to visu. Es teicu, nē, pazvan visiem un pasaka, ka atlaid to parādu vai viņi zina, ka tā ir patiesa piedošana un parāda atlaišana. Un viņš apzinīja visu cilvēks un pateica, mēs atraisam tev no parādiem. Amen. Es varētu vēl ilgi runāt, bet es to vairs nedarīšu. E-, esiet iedrošināti. Jūs bijāt iedrošināti šodien? Jums vajadzēja to dzirdēt? Mēs varam piecelties kājās. Bet tu gribi šodien izdarīt izvēli, staigāt citā līmenī, ieraudzīt skaidrāk savu ikdienu, savu dzīvi, kad ir divi līmeņi, kas ir cīņā viens ar otru. Bet, tu šodien izdari izvēli, staigāšu citā līmenī, staigāšu žālstības līmenī. Un tajā brīdī, kad nāk kaut kāds aizvainojums, dusmas vai kas, kad tu saproti, tā ir visa tā, tā vēma, tā, tas ir sātana triks, lai man novilktu lejā uz taisnības līmeni. Lai novilktu man lejā tur, kur es staigāju tajā aizvainojumā, dusmās, visā pārējā, un kurā es nespēju saņemt piedošanu no debes stāvu, kurš man velk lejā, bet kad tu apzinies, nē, es palikšu žālstības līmenī, nē, es palikšu šeit, Es palikšu tur, kur žēlstība var plūst no manis, kur piedošana var plūst no manis, lai es varētu saņemt piedošanu no tā, no kur man vajag piedošanu. Žēlstību no tā, no kur man vajag žēlstību. Amen. Kurš grib no jums izdarīt tādu izvēlu, staigāt tajā žēlstības līmenī? Malači, malači. Mēs varam izdarīt tā, divas minūtes. Bet katrs viens no jums tur, kur jūs esat. Ja tu zini, tavā dzīvē ir kādi cilvēki, kādas situācijas, kāda apstākļa, kur ir kaut kas, kur tev ir kaut kas pret kādu. Vai arī ir kaut kas tāds, kur kādam citam tu zini ir kaut kas pret tevi. Ka tu tagad vienkārši veltītu laiku saukt tās lietas vārdā. Un, ja tu vari, ja tu izvēlēsi to, tad teikt, es piedodu, es atraisu, Es atraistu tos cilvēkus, atraistu tās situācijas, atraistu tos parādus, es atraistu tās lietas, es piedodu, es staigāju žālstībā, es staigāju pilnīgā žālstībā. Un tad, ja Dievs tev vada, kad dodies pie tiem cilvēkiem, pazun viņiem, aizrakst vēstules, satiecies, vienalga kādā veidā, kā tu spēj to izdarīt, kur tu liec viņiem zināt par to, ka tu esi piedevis, tas viņus atraisīs, tas piedevis viņu parādus, tas piedevis viņu pārkāpums, tas noliec tās lietas malā. Labi? Vienkārši, lai kur tu stāv, aizvērs matus uz dažām minūtēm vienkārši, lai satis gars tev pārmeklē, un ir kādas lietas, lai viņš uzrāda, un ka tu vari to sakārtot, lai tu varētu staigāt žālstības līmenī. Mīļais svētais gars, es ļoti lūdzu, lai tu šajā mirklī, šajā vietā nāc un pārbaud mūsu sirds, izzini tās, lai mums varētu būt tavas sirds. Tāpat tas kā Jāzeps, kurš redzēja tevi, savos smagajos apstākļos. Es lūdzu, kad mēs varētu ieraudzīt tajos, tajā, tajā sāpēs, ka mēs esam gājuši cauri, mēs varētu ieraudzīt Tevi, Jēzu. Un es Tev lūdzu, ka mēs varētu izvēlēties šodien piedot, ka mēs varētu atraisīt cilvēkus, mēs varētu atraisīt kādas situācijas, mēs varētu staigāt pilnīgā piedošanā. Svētais gars lūdzu uzrād mūsu sirdī. Tagad droši vienkārši runā ar Dievu. Sauc vārdā, atrais un izdara to. Jēzus vārdā. Paldies par to mīlestību, kas ir izlieta mūsu sirdīs ar svēto gāru. Paldies Tev par to, lai mēs varētu vienmēr pastāvēt tajā, vienmēr staigāt tajā. Tāpat tas, kā Tu, Jēzu, un nāca un nomira par to, kas vēl nebija mīlams, kas nebija nekas, tu atdevi savu dzīvību. Ļauj mums redzēt cilvēks, tos, kas nav nekas, tos, par ko mēs ne par ko neturam, ko mēs gribētu nicināt. Ļauj mums redzēt viņus un mīlēt, lai mēs varētu staigāt tajā dievišķajā mīlestībā lai mēs varam piedot saviem ienaidniekiem, mēs varētu mīlēt savus ienaidniekus, mēs varētu lūgt par viņiem, un mēs varētu kļūt par mūsu tēva bērniem. Mēs varētu kļūt viņa līdzībā, mēs varētu kļūt līdzīgāk viņam, mēs varētu kļūt kā mūsu mīlošā tēva bērni, kā viņš mīl pazudušos, tos, kas spļauj viņam pretī, to, kā viņš mīl tos, kas nav nekas – lai mēs, kā viņa bērni, mīlētu tāpatās katru vienu. Paldies Tev, Jēzus, par šo vārdu. Es Tev lūdzu, lai tas paliek mūsu šajā nedēļā. Un ka caur to tas varētu nes daudz augļu. Un mēs varētu būt vienmēr tie, kas paliekam žēlstības līmenī. Kad nāk izaicinājumi, mēs varētu atcerēties šo līdzību mēs varētu atcerēties, nekāpt zemē taisnības līmenī, bet palikt žēlstībā. Mēs varam staigāt pilnīgā piedošanā. Jēzus vārdā tu lūdzu Tev. Amen. Amen. Amen. Draudze, būsim viņa bērni. Staigāsim tajā žēlstībā. Staigāsim tajā mīlestībā. Staigāsim tajā piedošanā, ko. Labi? Sarunāts. Šeit patās, viens pret otru, kas jūs esat te blakā. Staigāsim tajā pilnīgajā mīlestībā. Varbūt tu nesauc to par nepiedošanu, bet tu varbūt sauc to par vēlmi ignorēt to cilvēku. Staigāsim pilnīgā mīlestībā. Nebūsim tā Būsim ģimene, būsim Dieva mājas, būsim vieta, kur ir ģimene, kur mājo viņa bērni, kas ir viņa līdzībā, kas top viņa līdzībā. Tie, kas mīl, iežēlojas un staigā tajā žēlstībā. Amen. Amen. Var teikt amen. Staigās tā. Var teikt Es staigāšu mīlestībā. Es staigāšu piedošanā. Nevar tā pateikt. <laughs> Es staigāšu mīlestībā. Es staigāšu piedošanā. Es izvēlos, es staigāšu mīlestībā, es staigāšu piedošanā. Es parādīšu žēlistību. Amen.